Evo, braćo i sestre, došli smo i do ovog trenutka, centralnog trenutka ovog našeg trodnevnog malog podviga u kome se svako uzdržavao onoliko koliko je mogao. Utrudio se da da sve od sebe, da oseti koje su i njegove granice i koliko je veliki Bog. I zato sada u, na ovom svetom mestu, u ovom svetom trenutku, kako smo pevali, sa nama i nebeske sile nevidljivo služe, zaslužuju, jer ovo je delo koje prevazilazi naše ljudske moći i telo i krv Hristova dolaze da se razdaju vernima. I zato nas poziva crkva da sa verom i ljubavlju pristupimo da pričasnici besmrtnost života postanemo. Zato jeste post da bi svoj um oslobodili od želja telesnih i privukli želji nebeskoga. A gospod Bog, stvoritelj svih svetova, jeste upravo tu, pred nas, spreman da nam se da, da bude jedno s nama, da budemo ono što je Adam trebao da bude, ali zbog neposlušanja nije postao, a mi kroz poslušanje crkvi, a kroz crkvu gospodu Bogu, postajemo pričasnici božanstva po blagodati i sami pozvani da postanemo bogovi. I kako je rečeno i poziv pričašće sa verom, sa iskrenom, nepokolebljivom verom da je sam Bog tu i da je spreman da se sjedini s nama i s ljubavlju, onom božanskom ljubavlju koja je spremana i da strada i da prihvati i svaku nepravdu života, jer znamo da promisao Božji ne ostavlja ništa slučajno, već je sve na neko dobro, na naše spasenje. Tako ko nije jutros ako nije imao blagoslov zbog slabosti, da nije ništa jeo i pio, da priđe i da se pričesti, da se prisajedini gospodu Bogu Isusu Hristu. Tako da sad ćemo iznad u miru, ćemo davati telo i krv koje je već u nedelju osveštano i pripremljeno. Danas se gospod iznosi na uteku da malo oblagoslovi naš podvig, da nam da malo radosti i utehe da možemo nastaviti dalje, da do samog vaskrsenja ne posustanemo u podvigu. Amin.